บุ๊กทูเจ็ดสิบห้าเหตุอินเซดัมเดสตเหตุผลบางประการ Nekaj u t e มลี j ีแอน n ทำไมคุณไม่มาคะ Zakaj ne pridete? อากาศแย่มากเว e m เ je tako s l บ b ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก Ne pridem, ker je v r e ม e tako s l a บ o ทำไมเขาถึงไม่มาคะซาคายอ o นเนปรีเดเขาไม่ได้รับเชิญ ni povabljen เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ ne pride ker ni povabljen ทำไมคุณไม่มาคะ zakaj ne prideš ดิฉันไม่มีเวลา nimam časa ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา Ne bom p r i š ค l ker n i m มช časa. Ne b o พร r i ล l a ker n i มั m časa. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Zakaj ne ostaneš? ดิฉันยังต้องทำงานค่ะมัมเช e d e l อ ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ Ne ostanem zaradi tega, ker imam še delo. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Zakaj že greste? ดิฉันเหนื่อยค่ะ Utrujen sem, utrujena sem. ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ Grem zato, ker sem utrujen, ker sem utrujena. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Zakaj že odhajate? ดึกแล้วค่ะ Pozno je že. ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ Odhajam, ker je že pozno.